Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 nit. Temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio. El treball és a Folgador en la redacció i d'Arturo Delgado al front del control de so. saluda com cada nit Manolo Montalbó. Recorde que es podeu sintonitzar mitjançant la 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils a i Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i a la nostra web la 977.com i que a més a més teniu el Twitter oficial del programa per a parlar, per a debatre i per a interactuar amb nosaltres arroba esports 97 dit arroba esports 97 dit la pregunta que vos fem en el dia d'avui és què li passa a l'equip en la Copa eh, se desconecta, és una evidència. Què li passa a l'equip en la Copa? Arroba esports 97 nit. Per cert, estem ja molt proper dels 4.000. Estem ja amb 3.977 eh, followers. Estem a tan sols 23 dels 4.000. En tan sols eh, 4 mesos llars de vida estem molt contents de com està funcionant eh, la cosa. Bueno, pues, eh, com dèiem, <clears throat> què li passa a l'equip en la Copa? És el gran dubte forma, part del que va ocórrer ahir de el eh, bé i mal que eh, sempre té el València de futbol de relaxar-se després d'un gran partit? Històricament el València sempre després d'un triomf contra el Madrid o el Barça se deixa anar baixes vasos. I jo no sé si ahir se va juntar una miqueta això, una miqueta l'exigència del partit de diumenge, una miqueta la quantitat de rotacions i una miqueta que l'equip en Copa, bueno, no acaba de ficar la intensitat que potser seria desitjable. El cas és que, entre unes coses i altres, el València viatja a el Powerade de Cornellà, l'estadi de l'Espanyol, per al dimarts eh, vinent defensar una renda de 2 a 1 que mirat aixina eh, de primeres se pot pensar que el València d'un gol d'avantatge. És mentida. Eh, el València i la gent té que començar a interioritzar la idea de que el València du a Cornellà mig gol d'avantatge. I això ha de ser el concepte, mig gol. Perquè en un 0-0 passes, però si te'n fan uno, estàs en el carrer. És cert que els mitjos gols no compten a l'hora del marcador, i que només compten per a allò de les pàgines d'internet de les travesses. Eh, però la realitat és que la manera d'afrontar el partit de tornada és, a mi idea, mig gol. Pensar que el 2 a 1 és un gol d'avantatge te deixa mort, perquè és cert que a Igualad, a Igualad és en el marcador, qualsevol d'elles, estàs dins, però que com l'Espanyol faig un 1 a 0 te deixa fora, estàs cao, estàs Mortimer. Si vas al 2 a 1 als penals, i a partir d'ahir sí que és veritat que qualsevol derrota mínima a més de 2 a 1, és a dir, 3-2, 4-3, 5-4, 6-5, entraria el València en la següent ronda. Però el València d'una volta en pelotes ha de començar a donar en Copa una imatge millor. I probablement siga des de la idea de competir. Idea que no sé per què me dona la impressió que l'equip no té tan interioritzada quan arriben els partits del torneig del cau, quan arriben els partits de la Copa. a se torna a veure que l'equip arrancava bé, però que a partir del gol tira el freno de mà, es relaxa, s'adorm, li entra una autocomplaença impròpia d'un equip que vol aspirar a qualsevol cosa i acaba patint. L'Espanyol, per molts moments, durant molts moments, va ser l'amo del joc ofensiu del partit i només va fer un gol de miracle, perquè la realitat és que els futbolistes de l'Espanyol encaraven els defenses del València sempre amb la, amb la pilota controlada i això suposa una superioritat que deixa sempre en eh, una menor llista de recursos a les defenses a l'hora d'intentar desfer les jugades de perill del conjunt eh, visitant. Per això, vos eh, diem que el València ha de reactivar la competitivitat i interioritzar, com dèiem, i pensament, i mantra. Només mig gol du el València d'avantatge per a Cornellà. Si se va amb altra idea, el més normal és que finalitze el camí en la Copa per al València, el qual seria una decepció i podríem dir que un fracàs. Esperem que s'interioritze i que la competitivitat que veig endavant el Madrid torne a eixir i torne a estar en el primer plànol en els dos pròxims partits, que són d'aquells, o les tres pròxims, que són d'aquells, que el rival no és de massa nom, <clears throat> però ojo que si t'adorms, qualsevol te pot tocar la cara. 11 i 36, ràpidament, repassem l'actualitat en el dia d'avui, com fem sempre, partint des del format de les 5 fotos. Sense descans, el València està obligat a oblidar momentàniament la Copa i centrar-se en la Lliga perquè dissabte espera un molt necessitat Celta en Balaïdos. Sumar, sumar i sumar. D'esta manera tan gràfica s'ha expressat avui Rodrigo Moreno, que ha recordat que en Lliga qualsevol te pot complicar la vida. Nosotros hemos tenido partidos también contra equipos que teóricamente eran, eran, eran peores que nosotros y los hemos perdido. Eh, así que creo que la liga está competitiva, hay que estar atentos en todos los partidos, eh, tenemos que estar centrados y bueno, eh, y salir a por los tres puntos que al final yo creo que el ministro ya lo dijo, hay que sumar, sumar y sumar. Visita institucional esta vesprada al Light Home Kim Coy y Amadeo Saban Sigur Rebus el presidente de la Generalitat en encara Alberto Fabra rival directe, partit important. Així de clar ho Lucas Alcaraz, quité té molt clar que tot i encara hi haurà 20 partits per el de demà davant el Deport té la seva trascendencia. Porque para nosotros todos los partidos son importantes y porque es un rival de la zona en la que en la que estamos, pero tenemos que intentar conseguir la victoria con mucha decisión, con mucha determinación, pero sí que es cierto que bueno que, que todos los partidos van a ser importantes asegurar la Copa y afrontar asignaturas pendientes pendent que suposen en guany els a domicilio y a València esta vuelta a Bilbao, con recorda Pablo Aguilar. Sí, para seguir esa buena línea y también para, para seguir pensando en, la Copa del Rey y para intentar conseguir esa clasificación lo antes posible porque va a ser una lucha hasta el último partido y todas las victorias son, son importantes para eso. Les 11 i 38, arranca Esports 97 nit. Vos recorda la pregunta que estem fent-vos en el Twitter. Arroba Esports 97 nit. El 97 en xifra, en número. Arroba Esports 97 nit. La pregunta en el dia d'avui, què li passa a l'equip en la Copa? D'estes coses i de moltes més parlem fins a la una de la matinada així a Esports 97 nit en la 97.7 Ràdio. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. JR Valle, tu concesionario SEAT, abre en la pista de silla, en Avenida País Valenciano 2 de Sedaví. JR Valle, tu concesionario SEAT en Valencia y Sedaví. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. Les 11 i 39, en esta plàcida setmana que arrencava en la victòria 2-1 al Real Madrid i que va tindre la seva continuïtat en una victòria a ir una miqueta menys plàcida i més turbulenta davant de l'Espanyol per dos gols a un, l'equip continua treballant, això sí, en una tranquil·litat, més enllà del sobresalt de la Copa, per una evident tranquil·litat en Paterna. Mm Eh, allí, en cada sessió de treball, vigila i ens conta tot el que passa a Salva Folgado. Hola, Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Com estàs? Jo pitjor que tu. <laughs> te vas a dir una cosa. Complicat que avui estigues pitjor. Te veus molt bé, te veus molt bé, Manolo. Estem, estem ahí. Manolo, te veus Estem ahí lluitant, però no cregues que és fàcil. Te bé, te bé. Bueno, Salva, <clears throat> en principi, tot i la, el sobresalt d'ahir, continua l'ambient plàcid en Paterna. Sí, hem vist este matí la tornada <coughs> al treball. Avui l'equip ha començat a treballar molt, molt tard, tenint en compte que habitualment ho fa a partir de les 10 i treballaven a partir de les 11 i mitja. Hi ha una explicació. Al llarg d'esta setmana l'equip no ha tingut descans a conseqüència d'aquest doble compromís Copa Lliga i per tant, eh, com que no van a descansar esta setmana i ja veurem si descansen també la pròxima setmana perquè tornen a haver dos compromisos de, de Copa, doncs Winun ha decidit que en Jove eh, començar a treballar a les 10 ho feren a les 11 i mitja i independentment de que ahir el comportament de futbolistes no va ser el eh, idoni i el adequat per a tractar de treure endavant una eliminatòria com la de l'Espanyol de, de Barcelona pues este matí, Manolo, per la informació que tenim cap tipus, diríem, de eh, bronca de Nuno cap als seus eh, futbolistes tot el contrari. Eh, la plantilla eh, té una explicació que va passar ahir, que està passant en la Copa a ah, si lo és una conseqüència del desgast del partit contra el Madrid perquè el València històricament s'ha després de grans partits contra el Madrid o contra el Barcelona sempre el següent partit ha baixat braços o li ha costat molt eh, és una, és una barreja de tot no sé si s'ha parlat d'això si la plantilla no ha parlat d'això perquè ja està assentada en el partit del Celta no, els futbolistes Manolo aduïssen eh, l'esforç que la majoria van fer en el partit davant del Real Madrid. Si uh -huh. recordes ahir, la roda de premsa de Gallà anava en este sentit, que els havia passat eh, factura, l'esforç davant del Real Madrid. Posteriorment parlava Negredo, feia al·lusió també a l'esforç que els futbolistes van efectuar davant el conjunt d'Ancelotti i a partir d'ahir, com que ni Negredo ni Gallà són eh, sospitosos de buscar eh, bueno, pues, eh, coartades més que excuses per a justificar pues, un baix eh, rendiment o un rendiment, millor dit, eh, irregular, pues, a partir d'ahir, Manolo, pues, haurem de pensar que efectivament eh, l'esforç físic mm, es va passar factura a era futbolista del València davant eh, l'Espanyol, l'esforç físic que van fer davant el Real Madrid, encara que jo considere que va ser una, una barretxa de, de tot, de l'esforç físic de, Mm, efectua davant el Real Madrid, de la política altra volta massiva de rotacions amb set canvis respecte al, a l'equip que va fer Nuno davant del Real Madrid i a partir d'ahir Manolo que ja va certa eh, apatia i certa falta, certa falta de intensitat molt semblant a lo que els va ocórrer davant el, el, el Rayo Vallecano, marcant molt pront i a partir d'ahir pues, sí, en, en això en el, el partit va ser mimètic sí. eh, més enllà d'això, Salva, eh, ara entrarem en temes de, de paterna o de fora de paterna, primeres de paterna. El porter, Diego Alves, està per a Vigo? Sí, jo crec que la notícia que vull deixar la sessió de treball del matí del València Paterna, la presència d'Albes altra volta en la sessió grupal, en companyia de la resta del, de l'equip, efectuant el mateix treball que la resta de porters de la primera plantilla, fet el mateix que Joel, el mateix que Jaume Domènech, el porter del filial, i per tant, Manolo, ja advertirem així eh, quan va caure lesionat la setmana passada, que no arribaria per a jugar el partit de Copa, però que sí que seria titular altra volta a Balaïdos, que superaria el seu esquís de, de Turmell, de Turmell, perdó, i a partir d'ahir, Manolo, pues, eh, Alves serà efectivament alta este cap de setmana, dissabte, per a jugar a Balaïdes davant del Celta. Afortunadament, uh mhm. -huh. després de veure mm, la inseguretat que transmet eh, Joel. Esa possiblement va ser la pregunta per al dijous a la nit en, la, mm. en el programa eh, eh per, a, per a Montjuïc eh, o en este cas per a Cornellà, en este cas eh, Joel o, o Alves. I imagina que la cosa estarà calenteta, però això és la pregunta que farem el, el dilluns. Bueno, eh, més coses de Paterna. Ha parlat eh, Rodrigo Moreno, el davanter del València, ara relegat a la banqueta perquè el seu rendiment està per davall del de Paco Alcácer i del d'Àlvaro Negredo, mm -hmm. i que és el que ha comentat el jugador del València, Salva? Pues eh, ha parlat eh, Rodrigo, en primer lloc ha donat una explicació de lo que ell pensa que va ocórrer en el partit de Copa, recordem que el va veure com a espectador, està ah. sancionat per, a, per als dos pròxims compromisos, Correcte. ja ha complit un de sanció, encara no podrà jugar en la tornada, però ojo perquè Rodrigo, en el tram final d'este fragment de, de veu, explicant lo que ell considera que li va ocórrer a l'equip en Copa, parla de que el conjunt ha de mantindre una línia de regularitat que no va mostrar aire me, parece un partido un poco parecido al de Rayo, el que tuvimos el último en casa, que empezamos muy bien, empezamos eh, marcando muy temprano eh, y, y, a, partir de ahí creo que el equipo se relajó un poco eh, es verdad que luego el español tuvo momentos de, dominio sobre, nosotros eh, y bueno, es verdad que tuvieron oportunidades también para, llevarse, para llevarse la victoria. Eh, pero bueno, yo estoy contento por, la, actitud del equipo. es verdad que no siempre se puede estar al mismo nivel. Pero bueno, lo importante es que hemos ganado, merecidamente también opino, pero sí que es verdad que tenemos que, intentar mantener un, nivel más plano a lo largo de, de los 90 minutos. ha dit nivell plano, el que volia dir és un nivell de, de regularitat, que efectivament és el que no va tindre l'equip davant l'Espanyol i que tampoc va tindre davant el Rayo Vallecano en l'anterior eh, eliminatòria, de ser més regular el València en aquests compromisos i no aconseguís ser eh, regular. Arranca molt bé, fa gols, però a partir d'ahí se, se a dormir. Més coses, a Rodrigo li han preguntat si estaria disposat a jugar, després parlarem de la possibilitat de que Rodrigo siga titular davant el Celta a Balaïdos crec que no mantindrà el sistema però té una carència en banda esquerra en banda esquerra, en efecte perquè no està Gaia que està sancionat no té cap altre futbolista per actuar en aquesta demarcació per els problemes de, de la lesió de, de Piatti i a partir d'ahir si manté sembla que sí l'esquema de tres centrals li fa falta un futbolista per a jugar com a carriler en banda esquerra tot apunta que podría ser Rodrigo. Este mateix le ha preguntado per al futbolista y ha comentado que está dispuesto a jugar en qualsevol posición. No sería la primera vez, ¿no? Yo creo que este año he jugado ya tanto en la derecha como en la izquierda, como arriba. Eh, y bueno, eh, yo estoy aquí a, disposición del míster. Al final él, es el que toma las decisiones aquí en el, equipo y yo creo que todos estamos a su disposición y preparados para lo que para lo que él, lo que él decida. Rodrigo que jugarà en el sistema que Nuno va utilitzar davant l'Eibar, que va utilitzar davant el Real Madrid i que va utilitzar ahir també davant l'Espanyol de Barcelona i que probablement Manolo també utilitze davant el Celta a Balaïdos. Per què? Ara escoltem el fragment de veu de Rodrigo perquè diu clarament que el tècnic sembla que ha trobat el seu sistema de xoc idoni. Obviamente jugar con tres delanteros es prácticamente imposible. Es verdad que creo que el Mister ha encontrado el sistema de 3-5-2. Es verdad que el equipo está jugando bien, ha funcionado, eh, está ganando. Eh, desde la primera vez que lo puso en la segunda parte contra el Rayo creo que el equipo ha mejorado, esa es la verdad. Y bueno, yo he jugado en distintas posiciones, eh, me siento bien, o sea, yo estoy aquí para, para, para, para, ayudar, para, para estar para lo, que él, para lo que él decida y bueno, si él decide ponerme a la derecha intentaré hacerlo mejor, a la izquierda igualmente y, y arriba igual. El míster ha encontrado el sistema 352 5 Per tant, dona la impressió... A mi em donava la impressió, en efecte, que anava a ser més... Eh, que anava a anar barrejant-los, però sembla que en uno, per, sí. per el que sembla, Folgado... Sí eh, s'agarra aquest sistema com el que per a ell li dona més equilibri. Sí, sobretot Manolo, perquè ell recordaràs mm. també, quan a uno se li pregunta pel sistema, també diu algo semblant, no recorda la, frase, la frase textual que a nit pronuncia en uno en la sala de premsa, creo que va a decir algo así con, también con que hemos encontrado el sistema o algo muy semblante, con este sistema tenemos más seguridad creo que va a ser eso exactamente lo que va a dir i ara escoltem la, les paraules de, de Rodrigo, les que pronunciava este matí parla també de que el míster ha encontrado el sistema el 352, 5 per tant Manolo pues se confirma tot el que este matí ja va runtàvem a, a Paterna, que probablement repetirà sistema amb tres centrals en uno a a partir d'ahí té una cadència el carriler en banda esquerra, però bueno eh, podria optar per utilitzar un lateral a la dreta com barra Barragán, que ho va fer l'altre davant el Real Madrid, i un interior en eh, banda esquerra, que és el mateix que va fer d'inici davant el Real Madrid. Piatti, abans de caure lesionat, és un interior, no és un lateral. En efecte. La plaça de Piatti podria ser però un futbolista surdo, esquerra com és... Eh, Rodrigo, que podria actuar en aquesta demarcació eh, a Vigo, i en Balaidos davant el Celta en un partit que eh, Rodrigo considera perillós, no es refien de la ratxa del conjunt de Beritzo Sí, es un partido complicado. Yo creo que nosotros mismos nos hemos dado cuenta que, la Liga Steam está competitiva. Eh, eh, nosotros hemos tenido partidos también contra equipos que teóricamente eran, eran, eran peores que nosotros y los hemos perdido. Eh, así que creo que la Liga está competitiva. Hay que estar atentos en todos los partidos. tenemos que estar centrados. Y, bueno, y salir a por los tres puntos que al final, yo creo que el ministro ya lo dijo, hay que sumar, sumar y sumar. Este matí, a més, el nostre company Andreu Alberola, de Superdeporte, mm. li preguntava a Rodrigo si li feia especial il·lusió jugar a Balaïdos, jugar a, Vigo davant el Celta de, de Vigo. Rodrigo ha dit que sí, perquè ha recordat, la veritat és que jo no ho recordava, però és cert, eh, Rodrigo va formar-se com a futbolista en les categories inferiors del, del Celta de Vigo. Se'l recorda com a futbolista amb passat madridista, però, però... abans d'ell ser passat madridista, sí, té un passat com a futbolista en les categories inferiors del Celta. Sí, es la primera vez. Yo, como sabéis, eh, viví en Vigo siete años, estuve en las categorías inferiores del Celta, eh, aunque mucha gente no lo sepa, que al final siempre me acaban eh, demarcando más con el tema del Madrid, pero sí que es verdad que pasé, pasé cinco años ahí en las categorías inferiores del Celta, tengo muchos amigos ahí, eh, la primera vez y sí, sin duda va a ser algo, algo curioso, ¿no? Volver ahí con, con toda mi gente, bueno, con todos mis amigos de, de la infancia, así que sí que sí que estoy ilusionado. Pues tornarà a jugar a Vigo Baleidos, encara té algun amic en la plantilla del Celta ha recordat este matí quan li repreguntaven sobre bueno, els companys que encara li mhm. quedaven d'aquelles categories inferiors del Celta Hugo Mayo, per exemple, encara eh, pues és un dels eh, nanos que d'alguna forma varen ser companys amb ell en les categories inferiors i que han arribat amb el Celta de Vigo en la primera divisió Perfecte, alguna cosa més, Folgado? Pues no res, respecte al, a les formatures d'este matí. Noms propis. Ahir ja vos parlàvem d'un d'ells. Carles Gil. Eh, en, vos avançava Esports 97 del partit, l'autoria de l'equip, eh, la identitat de l'equip que està darrere del jugador, que no és un altre que l'Aston Villa, Salva, que sembla que pot anar a poc a poc pujant l'oferta, a veure si convença el València. El València de moment no vol deixar, deixar el jugador. No, en principi la informació que tenim respecte al, al València és que és complicat que en uno d'ells eixir a... Jo contarem ahir, Manolo, uh -huh. a mhm. Carles Gil, excepte que li fitxen algun futbolista en eixa demarcació. El problema és que la quantitat econòmica que està disposat a oferir l'Aston Villa per Carles Gil, Manolo, pues, probablement supere, supere els 5 milions d'euros. No va arribar a la clàusula, com ja contarem també a, ahir, en la sintonia d'Esports 97 del partit, no va arribar la clàusula de 8 milions eh, d'euros, però sí que l'Aston Villa estaria disposat a oferir més de 5 milions d'euros per a tractar de contractar a Carles eh, Gil. El València no sols en cuanto a la figura de, de Nuno, que se va a hacer el sueco, es portugués, pero ahí se va a hacer el sueco, cual iban a preguntar per Carles eh, Gil, el Valencia Manolo, eh, o Nuno no sols mm, es va oposar a que Isca Carles si no firme el altre futbolista, sino que además el Conchón de Mestalla le ha también la renovación a Carles Gil. El que pasa es que eh, encara no li la posada damunt de la taula, li va dir que volia renovar-lo, que tenia interès o intenció en ampliar-li contracte, en renovar-lo, però no ha arribat encara al moment en què el València li diga eh, al seu representant o al seu entorn o al futbolista a tenir el despatx, senta't així i damunt de la taula te vaig a presentar ja en, en ferm l'oferta de, de renovació. Volem que passa amb este assunt. Ja han més ofertes uh -huh. per a Carles eh, Gil. Sis equips de la primera divisió el volen, com has dit. Un d'ells, que d'alguna forma ja s'ha llevat la careta, és el Córdoba, és l'equip de Miroslav Jukic, però té més nòvies en primera divisió, sempre per eixir-se dit Carles eh, Gil. Ara bé, oferta en ferm econòmicament important, perquè si són més de 5 milions d'euros l'oferta econòmica és important i a partir d'ahí pues, veurem quina és la decisió que pren, que pren el València al voltant de, de Carles Gil. I en el tema de Rufeta també vos ho contàvem ahir. La primera idea de Bartomeu era Edu Macià, el valencià que està a les d'ara com a secretari tècnic de la Fiorentina. Li va dir no i pensen en Rufete. El problema és que ningú vol anar ara al Barça sabedors que hi ha un procés electoral obert i que Bartomeu va durar, senyors, 4 mesos. Bartomeu, en el moment en què comencen les eleccions, és possible que Bartomeu no se vote ni ell a si mateix. <clears throat> per tant, això ho sap la gent. A partir de que si Bartomeu agarrar algun vot, eh, podria tornar a plantejar... Però és que, eh, és que és impossible, és que Bartomeu no va així en el Barça. Avui eh, hi ha hagut també eh, plebiscit multitudinari en el Camp Nou. Durant eh, alguns minuts la gent eh, ha cridat eh, majoritàriament en la graderia Messi, Messi, Messi. Bueno, pues està molt clar que la gent de Can Barça està en favor del astre <coughs> argentí i que tot aquí que no siga de l'agrado de Messi siga Luis Enrique, siga Bartomeu o siga el entrenador de l'equip eh, B de la sessió de hockey patins anirà per l'aire, perquè ahir el que mana és Messi punt i final, por lado Sí, sí, correcte, Manolo <coughs> Bueno és una realitat, això. Esa és una realitat a hores en, en Can Bassa. I del tema de Ian Castro, que ahir també li molesta... Li molesta, eh, a, a Nuno. Folgado. Sí, li molesta, se cabreja el tècnic, sí, ahir. Ui, no sé per què, conforme, avanç, conforme avança la roda de premsa, se calfava més el, el tècnic, no? no sí. Eh, avui mm, sent declaracions en algun diari escocès del propi Ian Cadro, o sigui que... No, no, què vols que te diga? Pues tu mateix. 11.54, canviem radicalment de temps. Demà jugar el Llevant Folgado, Lliga, davant del Deportivo de la Coruña, Ciutat de València. Partit importantíssim perquè eh, bueno, pues ja és un rival directe i perquè podria ajudar-li a Llevant una miqueta a marcar distàncies i diferències amb la zona baixa. Sí, i estem matí Lucas Alcarazo, al conèixer la llista de convocats, on bueno, pues destaca l'absència de futbolistes com Toño, que sí que va estar citat per anteriors compromisos, que habitualment és un suplent, però que sempre formava part de les convocatòries, torna Pedro López, torna Xumetra, torna eh, Issam eh, El que en la Copa davant del Màlaga van mantindre pues, un bon nivell. Recordem que Pape dio per baixa perquè se n'ha anat cap a la Copa d'Àfrica i que Camarasa ja no crida l'atenció, eh? pues ha tornat a quedar-se fora de la convocatòria. En aquesta citació de 19 futbolistes, per decisió tècnica, fora Toño, fora Héctor Rodas, fora Gavilán, fora Víctor Pérez i fora Camarasa. L'equip concentra des de les 11 de demà divendres en el NH Las Artes, hotel habitual de concentració, uh mhm. -huh. per a jugar davant el Deportivo de la Coruña, Manolo, amb una formació que podria ser la integrada per Marillo en porteria, Iván López, David Navarro, Vintra i Nico en defensa, amb Simao Mate i Sissoko com a doble pivot en la medular, amb Iván Sitchi Morales en les eh, ales, Víctor Casalesús i David Barral en la punta d'atac. Tres canvis respecte a l'11 que va enfrontar-se al Calderón, en el Calderón a l'Atleti Madrid el passat cap de setmana. Entra Navarro per Juanfran, entra Simao per eh, Pape Diop i arriba Barral, que torna eh, a, a la punta de l'atac sí, a la punta i que li guanya la rotació de davanters a, a Martín. Sentim a Lucas Alcaraz, primer para del partit de demà i després vull que me contes què està passant amb el tema dels reforços. Primer, Alcaraz hablando de partido. de Sí, digo que, es eh, que evidentemente es importante, el necesidad necessita sumar. Pero el partido es importante, pero ya digo, aunque se gane, no es definitivo. Por tanto, tenemos que acostumbrarnos a que todos los partidos van a ser importantes, a que todos los partidos vamos a estar en una zona parecida y que hay que saber jugar en esa zona y tener la determinación, no mirar más allá de eso, de que lo vamos a conseguir. un Lucas Alcaraz que també ha dit Folgado que eh, calma que més o menys la posició en la Lliga va ser i que ahí tenen que aprendre a manejar-se i a guanyar els partits. Sí, que se van a manejar sempre en aquesta zona perillosa de la taula de, de classificació. Abans hem escoltat que l'objectiu de la salvació pues, el van a aconseguir, però demanar tranquil·litat, que no, bueno, pues, que no exploten els eh, nervis, perquè el llevant sempre van mane a, a manejar-se i a manejar-se en aquesta zona calenteta de la classificació. y de una forma u otra es lo que decía anteriormente, que, vamos a estar en una situación parecida mucho tiempo, que si estamos en una situación mejor, que vamos a trabajar para ello, mejor, pero que si no, tenemos que saber que, que esos partidos que jugamos con importancia, de, la trascendencia del marcador, tanto para bien como para mal, tenemos que jugarlos con, energía, con atrevimiento, con determinación, pero con tranquilidad, o sea, con, la cabeza fría y sabiendo qué cosas hacemos bien y qué cosas tenemos que hacer. ¿no? Alcaraz, Manolo, l'altre dia recordaràs que ja va mhm. mostrar-se uh -huh. molt cabretxat pels eh, horaris, uh mhm. -huh. perquè és cert, el Llevant pràcticament acaba de jugar la Copa i ja li toca jugar la, la Lliga, obre la jornada demà divendres i avui pues, eh, s'ha repetit en aquest discurs de queixa. Bueno, Folgado, de queixa sobre els horaris eh, i sobretot no s'ha queixat públicament, està al·ludint el tema, però Alcaraz està molt calent amb el tema de l'arribada de la no arribada de reforços. Sí, ja comentaré la setmana passada, recorde que crec que va ser en la roda de premsa prèvia al partit que el Llevant tenia en el Calderón davant l'Atleti de, de Madrid, tu mhm. vas escollir un fragment de veu en el que Alcaraz deixava patent el seu cabreig sobre abans, seva... abans de la Copa, abans de la Copa. Abans de la Copa, sí, el partit del, del Calderón davant l'Atleti de Madrid. No, el de Màlaga. Copa. El, Copa? Copa, Copa, Marc. Bueno, jo pensava que era el de la Dic, bueno, en tot cas, ell deixava, <laughs> deixava eh, patent el seu cabrell i el seu malestar perquè no arribaven eh, reforços. Avui se li ha tornat a preguntar per aquest aspecte del tècnic del Giovanturia Esportiva. Ha mm, estat més suau que la setmana passada, mm -hmm. però... Eh, la, la, la situació i la realitat ...es que eh, está bien ben Manolo ...y la situación de tensión... en el cos tècnic del Llevant Unió Esportiva perquè no arriben els reforços uh -huh. que mhm. Lucas Alcaraz hauria demanat i quan va arribar per a dirigir el Llevant Unió Esportiva amb noms i cognoms va demanar una sèrie de reforços. Estos reforços no han arribat i a més tots els reforços que el Llevant Unió Esportiva ha intentat en les últimes setmanes, fonamentalment per a la parcel·la del uh mhm. -huh. mig centre i per a la parcel·la de la davantera, tampoc han arribat. I a partir d'ahir comença a perdre la paciència el tècnic del Llevant Unió Esportiva, Lucas Alcaraz, que està calentet i no se descarta que explote en posteriors rodes de premsa si el Llevant tarda en incorporar fonamentalment un mig centre i un eh, davanter, encara que també ha demanat un futbolista per a reforçar la parcel·la defensiva. Eh, eh, avui els companys de Super parlen d'Alberto Gilardino, jugador que ara estava jugant en la Xina. Eh... Parlen d'un futbolista grec, sí. són constants els però no tanca, que li però no tanca res el Llevant. No tanca, de fet, el Llevant també estava interessat en recuperar Javi Guerra, però sembla que este futbolista s'ha avançat del Màlaga i que va formar part de la plantilla del Màlaga. Ja va perdre Oriol Riera, que se'n va també cap al Deportivo. Eh, L'Ivan se va equivocar amb la situació contractual i de possibilitat de cessió del Gato Silva i tot això, Manolo, pues, eh, ha fet perdre els nervis en més d'una ocasió ja en el cor del vestidor del, del Llevanturi Esportiva, Lucas Alcaraz. ¿Alguna cosa més, Folgado? No res, demà a les 11 l'equip està concentrat i a la nit pues, a partir de les 9 jugarà davant el Deport. Fogal, gràcies. Un plaer. Fins demà, les 12, moment per al debat, la tertúlia i l'anàlisi. Esports 97 nit, la tertúlia. y dos días que si ves una miqueta raro, Juanjo, es que estoy una miqueta nervioso Ya te ves, es que te veas muy, no sé, no, ni, ¿qué le pasa? l'any nou? Algo? un cuaderno de caligrafía Para que no tens una idea. Que no res. <laughs> <laughs> Juanjo Romero, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches en el 2015 a esta tertulia de antes de nit, amic. Aquí estem, como siempre Sí, señor También se acompaña eh, de superdeporte Pablo Leiva. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Que has vingut de fer també la crònica de l'Elx, imagine, per al diario Sí, he venido he venido apuradito. <laughs> Mal repaso ya pegado el Barça al Elche. Sí, demasiado fácil, ¿no? El Elche, creo que el Barcelona se ha aprovechado del Elche, pero tampoco ha sacado demasiadas noticias positivas del Barcelona. No, tampoco. Bueno, a, lo mejor ahora Fran ya ya que, que entrevistas les per triplicat y han 15 días de antelación. Y desde Barcelona, el redactor en cap de la revista Primera Línea, Paco Gisbert. Hola, Pago, ¿qué tal? Hola Manolo, ya sé por qué estás nervioso, yo estic en la mateixa situación que tú, eh? Solidaridad. <laughs> a qué te refereixes? Que estás diciendo de fumar, no? Sí, señor, ¿tú también? Sí, sí, <laughs> pero eso, això. Estem que aguantarme. més, es dos. eso es una competición No, yo jo que aguantar per nassos. Vull sí, dir, Es no és una qüestió una cuestión de, de Es el tercer intento de la nueva vida Yo creo que, que ahora va de bo. Estoy pasando malamente, pero bueno. Eh, de, de pitjors anem així, pago No, no, clar, sí, sí. Eixirem, eixirem. <laughs> eixirem, eixirem, segur que sí. La pregunta que vos hem fet al principi del programa vos la repetim ara. Què li passa a l'equip en la Copa? Per què se desconnecta? Per què se desenganxen els partits coperos? Eh, eh, <clears throat> hi ha un fum de teories. Eh, jo crec que en el dia d'ahir vegerem una miqueta un percentatge de cada teoria sobre, sobre el terreny de joc en el partit davant de l'Espanyol. Eh, cert, ara me, me contaràs, Paco, que es diu, que es diu per allà més enllà que imagina que les notícies allí aniran al 99,9% encaminades al bonic eh, canyaret que tenen muntat en Can Barça però imagina que també eh, hi haurà coses que dir de, de l'Espanyol i del partit que va fer ahir ahir jo vaig veure a un Sergio González exultant en la sala de premsa dient que havia sigut el millor partit del seu equip fora de casa bueno, ara parlarem tot això però jo crec que a se li, se li junten diversos factors eh, crec que el València té una eh, ancestral eh, deixadesa després d'un gran partit i jo recorde fins i tot en l'any del doble recorde i tal, pareix que li guanyis al Madrid i al següent partit t'enganxa eh, qualsevol equip i te guanya o t'empata o fas un mal partit guanyant eh, crec que també el València va notar la intensitat del partit contra el Madrid i crec que també l'equip en Copa no sé per què no se ho pren en la mateixa eh, no sé si la paraula seriositat però implicació que la Lliga i crec que també la quantitat de, de rotacions que va fer Nuno a la fi també li va passar eh, factura al València crec que a la fi tot i ser mejunge tot i ser eh, brevatge acabar en un partit com el que tira ahir el València que torna a guanyar, igual que torna a guanyar l'eliminatòria contra el Rayo perquè té millors futbolistes que el Rayo, ahir el València guanya el partit perquè té millors futbolistes que l'Espanyol. A la fi, no és anècdota que un tipus entre dos defenses vote més que ells i la guanya de cap per a, deixar la deixa, per a fer la deixada i que el tio més llest de la classe, que per això ho és, se clava entre el central i el porter, li rebanya la pilota i acaba en terra com a conseqüència d'un penal. I les mm. coses, a la fi, una volta poden ser casualitat quan tu vas ja resolguent partits per pegada ja no són casualitat vas València millors jugadors que l'Espanyol i això és el que ahir li fa que traga un mínim avantatge que ara pararem d'aquesta idea per al partit de tornada eixa per a mi és una miqueta la radiografia si voleu ara llevar-ne, posar-ne incidir en algun dels factors més o menys ara ja és cosa vostra jo per començar eh, jo crec que n'hi ha que incidir més en que sembla que en uno té dos equips o, o, o mm, si no dos equips ser sí dos equips diferenciats per a la Lliga i per a la Copa uh mhm. -huh. per les rotacions que fa que són massa eh, grans quan juga la Copa i molt poqueta cosa per dir-ho d'alguna manera quan en la Lliga i jo crec que això és el que està passant factura a l'hora de, de eh, mm, d'encarar aquests partits de Copa, no? Aquesta és la meva opinió. Jo crec que, que millor són massa canvis eh, que tampoc és culpa en uno feros perquè està donant oportunitat a jugadors que no la tenen en Lliga i que podrien reivindicar-se, però que aquesta fórmula de moment no està mm, sent lo eh, positiva en xoc que no en resultats, ja veurem què passa en el partit espanyol eh, fins ara. Això és un poc, jo, crec, jo crec que això és més que el tema de, la, de, de que després d'un partit o el tema del cansaci o de l'esforç perquè al, a, a la fi n'hi havia set jugadors que no havien jugat el, el diumenge, en la qual cosa tampoc és tant el cansanci o, o el, el cansament de, de, de la gent en aquest sentit, no? Jo tiré més perquè eh, aquesta eh, dualitat d'equip-copa-equip-lliga eh, Eh, ...en cara no está funcionando como com que uno volvía que funcionara. Yo creo, no, lo, comentaba justo el día después eh, de que el Valencia ganara al Real Madrid, el equipo sí que es verdad que ha sufrido mucho en los partidos eh, posteriores a grandes victorias contra, contra equipos fuertes. Se vio contra el Atlético de Madrid, el partido posterior le costó al equipo, sufrió y, y esta semana se venía de ganar al Real Madrid y estaba otra vez la duda de si contra un rival que necesitaba sacar una buena noticia, vimos que tras una derrota Sergio González salió exultante y era porque necesitaban tener buenas noticias y, el español vino a Mestalla con la mentalidad de si perdemos pero mostramos una buena imagen no es malo. Y al Valencia eso le sentó mal porque el español planteó un partido... Eh, muy calmado y el Valencia, sin embargo, eh, no tuvo la tensión que tuvo contra el Real Madrid. Se vio en esos contraataques en los que había superioridad, 5 contra 4, que el equipo se paraba y la devolvía en defensa. Eso creo que es, eh, coincido contigo, ¿no? En eso de que las rotaciones al equipo sí que le pueden afectar, eh, tanta rotación en Copa, pero, pero creo que incluso los titulares, los que acostumbran a ser titulares, que lo fueron contra el Madrid, lo fueron ayer contra el Español, no tuvo la, la, tensión que deberían tener en un partido. Sí, pero no, no me sé el ¿eh? es que era Alcácer de Gredo y Otamendi, creo. No, no, Alcácer no, salió de No, no, no, perdón, exacto, era, eh, bueno... Orban. Orban, exacto. Orban, Otamendi. Orban, Otamendi, Javi Fuego Parejo y, Alca y, y Negredo. No, Fuego no, Javi Fuego no Fuego no. No, no. Bueno, estoy yo estoy hablando de la columna vertebral, pero en efecto no juega contra Madrid. Sí, sí, sí. Exacto. Y yo lo que, lo que eché de menos es mayor ritmo en las jugadas de contraataque, porque realmente eh, en las jugadas de, en las que tú estás dominando la posesión, al fin y al cabo te estás intentando mover el balón y el ritmo que te imprime el rival a veces es un poco el ritmo que imprimes tú. Pero en el contraataque que tú tienes metros para correr y no lo haces, es algo que, falla en la intensidad del equipo. Paco. Yo creo que, yo creo que este equipo está diseñado Para que le a la marcha no? que es diría. <laughs> Eh, sí, es un una manera de decirlo. Sí, que li agrada jugar contra els grans, el, la, tensió que juguen, eh, disputant cada valor, mm, al límit moltes vegades de la duresa del reglament, o com vulgués, vulgués dir-lo. Uh mhm. -huh. eh, I clar, és un, un equip que pateix molt contra equips petits, però sempre ha passat, o sigui, ha passat, passa tota la temporada. Si repassem la temporada, mirem que els millors partits el València els ha fet contra l'Atlètic de Madrid, el Sevilla i el Real Madrid Eh, o sigui, i, i, i crec I el Barça inclús que, també, el Barça també i crec que inclús contra el Barça sí, encara que perquè no? el, el, el poder guanyar el partit eh? exactament, sí, sí, mm-hmm. són quatre partits que, que bueno, va, va guanyar dos va empatar un i l'altre el, el va perdre però els quatre va donar una talla que no va donar contra el Granada no va donar contra el Deportivo, contra el Llevant etc etc. no? en la Copa desgraciadament, i dic desgraciadament perquè els últims anys que el València ha guanyat la Copa sempre s'ha trobat contra equips grans en les eliminatòries anteriors anteriors. Digues Atlètic de Madrid, digues Barcelona sobretot, digues Real Madrid, enguany, si arribem a la final, arribarem sense jugar contra, contra cap equip gran, llevat el Sevilla, no? Sevilla, el Sevilla sí. que seria l'únic que es, que es creueríem, no? Mm. però diguem-ne que contra els mm. tres grans junta al València de la Lliga Espanyola, que són eh, Real Madrid, Barcelona i Atleti de Madrid, mm -hmm. no jugarem contra ningú d'ells. I si repassem la història, totes les vegades que el València ha guanyat la Copa, sempre s'ha enfrontat o contra el Barça, o contra el Madrid, o contra l'Atleti Madrid, alguna vegada abans d'arribar a la final, mm -hmm. que normalment ha jugat contra ells també, no? O sigui que Eh, no sé si se la prendran en serio perquè és una oportunitat molt bona per arribar a la final en guany, però si no se la pren en serio és per donar-les un toc perquè la Lliga evidentment és molt complicada, encara que estem a 5 punts eh? que se diu poques vegades, però estem a 5 punts del primer. A aquestes altures de la eh. Lliga jo fa anys que no ho recordava. Exacte, és que jo estava, no, estava jo pensant quan de temps feia que el València, des de luego l'època d'Emery impossible, pues tindria que ser abans, o sigui que, però molt, molt, molt abans, perquè abans era aquí que, pues no sé, suposo que des del, de l'any del doblet o... o no crec que sigui el primer any de Quique el València estigui molt a proper del líder a poques jornades de la fi. Eh, eh I, sí, exacte, estic parlant sí. d'una diferència probablement de 5, 6 puntets... Sí, sí, a poc... A, a, a, mm. és a 6, 7, 8 jornades jo recordo aquell debat, a més. Veritat aquel famós partit contra l'Atleti de Madrid que, que Quique va preferir empatar-ho perquè així s'assegurava la Champions. eh, la Champions en comptes de salir a disput, eh, deixar a disputar-lo i, i tenir la possibilitat de guanyar la mm. Lliga, efectivament, mm. que podia haver-la guanyat, sí. Mm -hmm. Bueno, pues jo crec que és això, o sigui, jo crec que no, no és una qüestió de rotacions, perquè les rotacions en la Copa són normals, és, és evident que, que n'hi ha que fer rotacions. Jo crec que no és una qüestió de que es note molt que n'hi hagi una segona unitat o aquestes coses, perquè n'hi ha vegades que s'ha notat i hi ha vegades que no, o sigui, hi ha, hi ha vegades que ha rotat també en Lliga i no s'ha notat tant. uh mhm. -huh. per, simplement és una qüestió de motivació i és que el València contra equips eh, que no li donen tanta marxa pues ho passa malament de totes formes hi ha un mal endèmic eh, i Paco que també eh, és el que té molta memòria com un servidor perquè ja tenim una, una edat al igual que jo és que tinc tanta edat que ja tinc, estic ja perdent <laughs> estàs perdent la memòria <laughs> a mi ja estic en el camí però, pa carrer no estem arribant però sí que és cert que hi ha un mal endèmic aqueix al València des, del, des de la nit dels temps de fer un gran partido... contra el Madrid o contra el Barça ...y al... el en contra... que te ve los Asuna, el Valladolid incluso pam, inclús No, no només en el equipo... ...yo creo yo creo que en el entorno famoso... en el ambiente... ...de ahí también... era un partido... que se estaba como de tránsito... era un, la, la grada sí que ...yo la vi que le, pedía le sí, la, la, la, la, la, grada demanava la grada no al en esa ansiedad o en esa... venia també d'eixe eh, eh, subidón, per dir-ho d'alguna manera. Subidón, subidón. Eh, de, de, de, del diumenge. Jo no? fins i tot en la introducció que farem en el partit, eh, quan arranque el partit i saluda, i bueno, faig sempre pues, una, una xicoteta descripció de què anem a veure, de què és el partit que anem a retransmetre. Jo ho deia, eh, que el València té eh, eixe mal endèmic des de, des de la nit dels temps de fer el partidàs i després desunflar-se al següent partit i per minuts cada volta que anava passant i veies a l'Espanyol més ficat en el terreny de joc tenia viva aquesta imatge, tenia viva mm. un partit que el València crec que guanya 1-2 eh, l'any de Ranieri contra el Madrid en el Bernabéu i que el següent partit ve a ser el Valladolid i te passa per damunt mm. també 1-2 guanya sí, En Efecte, te'n recordes? Sí. Sí, sí, sí. sí, recordes? Sí, no sé per què el València té ixe, té ixe mal endèmic. Sí, sí, sí, sí. Bueno, jo, jo crec, sincerament, jo crec que si jugaren Champions i ens haguera tocat el Madrid i després jugar contra el Chelsea, jugaríem la mateixa intensitat, eh? El problema és si, si s'haguera tocat jugar la, la Europa League i ens tocarà jugar contra sí, algun el, Sí, el Salvador, vulgar, algun estos, ahí sí que ho passaríem malament claro. i es mm. podria eliminar un equip de, de mig pèl com ha passat alguna vegada també, també o sigui que... Sí, en, en qualsevol cas, eh, eh siga una cosa o l'altra, eh, és on té eh, en uno l'entrenador i els jugadors que posar-se a treballar per a, per a no. perquè jo crec que milagres com el del dia del Rayo mm, serà complicat tornar a veure eh, a més ara tenen que anar a jugar a Cornellà és cert que l'Espanyol tampoc és un equip que al seu camp estiga sent eh, imbatible, no? però, però, però bueno ojo, Cornellà és un ojo. camp que apreta més eh? sí, sí, però Cornellà apreta més i, i, de i fet, ja veurem eh? i de fet anem a, a incidir en una idea que jo vinc remarcant des d'ahir en quant acabar el partit que és que el València ha d'afrontar, i anem a la pausa i la, la debatrem, el partit de tornada amb la idea de que no du un gol d'avantatge. Ne du mig gol d'avantatge en eliminatòria. 12 i quart, una pausa i de seguida tornem a Esports 97 nit fins a la 1 de la matinada en la 97.7 Ràdio. Tijeras Kirie, el mejor corte del mercado con Levante, el mercantil valenciano. Una colección de cuatro tijeras para diferentes usos como cortar aves, pelar marisco, picar hierbas aromáticas. El sábado 10 de enero, las tijeras Kirie clásicas de cocina por solo 3,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Kirie, el corte más perfecto. Hola, soy Chimo Rovira y ya sabes, cada día, a partir de las 12 y media... quedem per a compartir l'actualitat més pròxima, les històries més sorprenents, emotives, properes, els convidats i protagonistes més rellevants. Tot el que ens interessa als valencians en València Abierta. Vos espere. València Abierta, el magazín de la 97.7 Ràdio, de dilluns a divendres, de 12 i mitja a 2 de la vesprada, amb Ximo Rovira. Allò que passa és el que escoltes. Con la primera edición de la campaña Sácale una sonrisa al invierno, colaboraste en un proyecto solidario ayudando a más de 200.000 personas. Para que esta segunda edición también sea un éxito, realiza tu control de invierno gratis en Peyo y ayudarás a mejorar la formación escolar y el futuro de miles de niños a través de Cruz Roja. Servicio Postventa Peyo. Juntos llevamos tu Peyo más lejos. Ven a tu concesionario Peyot en Torrent y Silla. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio Les 12 de la nit i, i 17 minuts. Eh, deia jo, mig gol. I s'ha de ser el, el mantra que ha de repetir-se el València en el vestidor. El València no du un gol d'avantatge, perquè un 1-0 te deixa fora. És mentira. És cert que a igualtat de marcador, a 0-0, te quedes dins jo, que, jo crec però, que... però amb un 1-0 estàs fora, eh? Jo, jo crec que té que anar a fer un gol. Hmm. O sea, més mínim, que, eh, clar, mínim. No, no, però vull dir que la mentalitat que té que ir a Cornellà no té que ser d'un mis gol o un gol. No, no, jo tinc que anar a fer un gol a Cornellà. Però és que sobretot, sobretot el peligro està en que Eh, recordábamos antes que el español no es el Rayo Vallecano. Eh, si el español marca un gol, las complicaciones van a ser mayores, el, el, español se cerrará, no va a ser como el Rayo de Paco Gémez que siempre intenta tener esa defensa adelantada y si el español se, se adelanta ahí en Cornellá va a ser muy complicado eh, batir esa defensa, sobre todo porque tiene jugadores que, en el juego van bastante bien y será bastante complicado. Bueno, fa cinc anys que no, per, que no guanya el València a Cornellà, eh? No mm -hmm. recorde. Que lo dic bueno, que un empat servís, eh? Sí, en aquest, en este cas sí, el que passa és que han mm. empatat crec que un parell de vegades mm. només, l'any que empataren a 3 que guanyaren, perderen, perderen 2 a 0 acabaren 2 a 3 i empataran en l'últim minut, en minut sí. i, i crec que n'hi ha un altre empat a 1 o a 2, no a 2 fa 4 anys però les, les altres vegades que ha jugat aquí el, el València contra l'Espanyol ha perdut i t'ho dic jo que ho he patit <laughs> perquè he vist els <laughs> me'n recorde perfectament eh, l'Espanyol com, com deia Pablo, no és el, no és el, no és el Rayo, no és un equip que te fica un gol i continua jugant alegrement i, i, i plantejarà molts problemes, no? Uh mhm. El que passa és que bueno, també l'Espanyol és un equip molt irregular mm, que jo crec que té en la Lliga la seva esperança d'arribar pues no sé, es muy complicado, pero bueno, pues intentar arribar al, séptimo impuesto puesto que a, lo mejor done la posibilidad de jugar en Europa, estas cosas no? Por lo menos, por lo menos es lo que se parlaba aquí en, Nadal. Eh, no sé si arribarán Porque yo creo que no tienen equipo para arribar, però la copa se la pres una miqueta Sí, el, el, eh, eh, això és el que anava jo, Paco, un poquet... Es mm, que l'Espanyol també jugava ahir en, en crec que quatre, quatre Exacte, jugadors, és que, que cal, veure, cal veure que quan arriba la realitat, que és el partit de tornada on se té que decidir quin és l'equip que passa, què fan els entrenadors, si continuen les rotacions o, o tiren a, a lluitar per esa... O, sea, o, o confien en les rotacions per arribar a la següent eliminatòria o pensem que n'hi ha que anar en tot i a millor n'hi ha que reservar en Vigo per a, parla del València per a que el, és dimarts, no?, el partit mm -hmm. eh, dimarts a les 8 de l'espada eh, eh, eh, el dimarts anar en el 11 entre cometes titular per a, per a estar en la segona eliminatòria jo no tindria duda, eh Ahí n'hi ha que veure, perquè eh, Nuno sempre ha dit que la Copa era un objectiu per a tenir un títol en guany. O sea, ja, que... ja serà, ja, més, jo ho deia ja en, en, la, en la primera mitja hora parlant en, en Folgado del que ha donat de sí l'entrenament, etcétera, etcétera i de cara al partit de, de dimarts i, i jo ho deia, eh, una de les preguntes que farem la pregunta que fem cada nit eh, esta nit per exemple en el Twitter és què li passa a l'equip en la Copa la pregunta que anem a fer eh, amb vistes al partit de, de dimarts el dilluns està clara eh, eh, Joel o Diego Alves més o menys com a, com a, eh, eh com a banderat de, de jo, tire, jo tirem això... amb, amb tots els vols o continuem rotant? Jo per això dia que, que a lo millor, i així tenim exemples d'aixes rotacions ben fetes que jo crec que era un dels grans mèrits de Benítez quan, quan va fer l'equip campió eh, eh, de, no, de no fer dos equips vull dir, eh, jo crec que el gran mèrit de Benítez quan fa campió al València és que no tenia dos equips és que tenia, en cada partit canviava els jugadors i canviava dos o tres peces i tenia enxufats a, al 18 o 17 jugadors sempre i ningú sabia al partit següent qui anava a jugar i a millor no, recorde, no, no estic molt d'acord amb això, eh? O sigui, si recordes aquelles eliminatòries contra el Besiktas, uh mhm. -huh. contra el Gerchen Bling Bling, aquell, com es diguera, el Lija, aquell, sí, no sé <laughs> els, els, els equips que ho passaren, els jugadors que passen aquella eliminatòria eren el Sissoko, David Navarro, eh, eh, com es deia la lámpara i el... I el Canovio. Canovio, i... Canovio, exacte. Tots estos. Oliveira. Lo que pasa es que a, a, partir de quarts de final és quan se lo va prendre en sèrio. A partir de les semis, diria jo. A partir de les semis, diria jo, contra el Villarreal. Quarts de final jugar en contra el Girondès de Burdeus i ahir ja va jugar Cañizares, ja va jugar mm. el Belda, ja van jugar els, els, els bons, no? Jo per això hablava de que, de que no, les, no tengo dudas. Les les primeres eliminatòries varen jugar jugadors que eren de, de segona fila. Uh -huh. La diferència és que jugaven una intensitat tan gran com jugaven els del primer equip. Això sí que era la gran diferència. Eh? Perquè, i, I si recordes, el, el, en un partit contra el Besiktas, el Besiktas guanyava aquí 1-2, uh -huh. aquí a València, i el València va remuntar i va guanyar 3-2, uh -huh. eh, que això sí. li va donar la possibilitat després d'anar a, Tur bueno, a Turquia, crec que no jugaren aquell partit perquè estava sancionat o no sé què, uh ah. -huh. i, però passar l'eliminatòria. O sigui uh -huh. que que, que, tíos els tios intensidad de la que, de la que normalmente pues saben es que Pero yo creo que en, esta ocasión la diferencia entre aquellos titulares y suplentes y estos titulares y suplentes es tal vez algo mayor. O sea, no, no en la defensa... Yo creo que, creo que ahora. Eh, sobre todo porque eh, los hombres que, entraron ayer, tal vez, eh, no por falta de calidad, sino por falta igual de ritmo, no, no salieron enchufados y yo eh, no tengo ninguna duda de que cada partido tienen que salir los mejores, sea la competición que sea. Y en este caso, en la vuelta de, de octavos de final, yo sacaría el mejor equipo posible para ganar el partido y asegurarte otra ronda. Más que nada porque tú acabas la liga consigues esa cuarta plaza y a la afición además le regalas un título de Copa del Rey, uh -huh. eh, oh, es, una, es, una, guinda de un, del pastel. ya, molt bé. No, jo encara que no recordes exactament les dades de, de, eh, i parle més d'aquesta memòria que estic perdent, uh -huh. però, però sí que és de veres que és el que diu Pablo, no sé si la diferència era més o més en, encara a Suaus, però jo la sensació que tinc d'aquesta època és que eh, tu quan eh, mm, les peces que tens les metges de manera ordenada, al final l'equip sempre és competitiu. Exacte, I, i, i vas, sí és veritat. I vas explicar-me, bueno, eh, millor us ho manté tot, però, però vull dir, si tu eh, a, a un jugador com De Paul lo poses a jugar en André Gómez, Negredo, eh, jugarà millor que si el poses a jugar en jugadors que tampoc juguen habitualment i jo crec que això era un mèrit que feia molt bé Benítez a lo millor les dades després me llevarien la raó no, no recorde però jo crec que és pel jugador mateix que entra ver-se rodejat de jugadors és que no un o dos sinó saps lo que ahí estem en la pescadilla que se llega la cua vull dir eh, però... No, no és que no siguin bons, és que no tenen rodatge. Bueno, però, de tota manera... Però, però, si, però si mm, quan li donen partits i minuts no aprofiten l'oportunitat, mai van a tindre minuts sí, quan estiguen els bons. Sí, però és més fàcil aprofitar l'oportunitat sí. si no canvies set de col. Sí, però és tot, però tot i així sí que n'hi ha jugadors, i tu acabes de donar el nom, de Pol, que tot i no estar jugant, ha labrat la seva tornada sí, sí. als bons que, que donant la cara en els partits de Copa. Sí, però que a millor he donat un exemple que no és el... Però jo el que pense és sí, que no, és més fàcil acoplar-se i ser competitiu. Si canvies 3 o 4, tant en tota- Lliga com en Copa, que si canvies set i set. Sí, sí, sí, això, és famós. De, de, de tot de tota manera, és molt més fàcil fer rotacions quan jugues tres competicions que quan jugues dos, eh? Mm. O sigui, clar, quan jugues tres competicions, tu rotes perquè uns juguen la Lliga, altres juguen la Copa i tornen a jugar la, la Champions, o la, mm -hmm. que mm-hmm, juguen, en mm-hmm. aquell moment l'Europa League, no? que va jugar la UEFA Europa League. Mm -hmm. O sigui, en tres competicions tens més, més possibilitats, més ventall per a fer canvis que lo tens en dos competicions. Però sí que és cert, i això és el que deia jo, lo que deia jo abans, que aquell València eh, era, se notava menys, menys els canvis precisament perquè quan eixia un jugador ja havia jugat un partit de Lliga, un partit de mm-hmm. Champions, un partit de... O sigui, n'hi havia més combinacions que feia que, bueno, que al final, si veus la temporada, ni havia el que menys havia jugat havia jugat 15, 20, 25 sí, sí, partits. Sí, sí, no, evidentment era, e-, era una, e, un treball de, de rotacions molt ben fet i, i que I, jo crec ara... que va ser part de l'èxit de que arribaren també tots al final de temporada, que per exemple ara s'està criticant a Ancelotti en el Madrid, l'altre dia ha dut dos partits perduts, el d'ahir de Copa i el de... per per, per, perfectament per això, perquè no canvia molts suors i sembla que estan baixant un poquet el nivell físic i que això es nota, no? Jo crec que pues aquest exemple era un exemple bo d'intensitat en tota una plantilla o en una plantilla de 18 o de 19 suors aquí passa el contrari, per fer rotacions mira Luis sí, Enrique... El, el, no, dia, no sé en quina televisió vas veure, vas veure un, un, un reportatge que estava molt bé, que, pos, que posaves dos exemples perquè els dos havien perdut. El, el dilluns, eh, tant el, el Barça en Anoeta com el, Valen, com el Madrid en, en, en Mestalla fent rotacions uns i no fent rotacions l'altre, els dos havien perdut. En la qual cosa, el que dona a entendre és que el fútbol és com és. Eh, de com dia aquell, fútbol és fútbol. De todos eh? modos, eh? hay maneras y maneras de hacer rotaciones y en el caso de la portería es una posición muy complicada. Eh, sí que es verdad que Joel, yo ayer estuve en Mestalla, no te da tal vez en algunos determinados balones aéreos la seguridad que te ofrece. Joel no da seguridad. No da seguridad, de I hecho... a tindre un bomba a mamà a Víctor Álvarez, que la tira al primer pal y reacciona bé, eh, eh, àgilment, la trau bé baix, era, era una pilota complicada Yo de hecho es que notaba el, el run run un poco, ¿no? De la grada, del público que estaba esperando eh, a que la atrapara para poder aplaudirle. Yo creo que incluso el público tiene ganas de aplaudirle sí, y que a, Una cosa, sí. Pero, pero el, el estado anímico, el anímico parece que no le funciona al máximo, parece que no está al máximo. porque no lo porque porque, eh, no sé han y esa que cada migdia amb els companys de COPE que estaven parlant d'una situació semblant a la que va viure Guaita l'any passat en el València i diem, bueno, és que Guaita duia un estat de, depressiu des de que arrancaba la temporada perquè no puedan anar però jo era vingut i és feliç en València, mm. vull dir, no entenc no, el ja, per què. Ja sabent que venia. No, además... era vingut sabent que además, venia. Además, integrado... ja començaren dient a qui era el titular o qui no era. Correcte. I està integrado en el vestuario, mm. o sea, mm. es, muy alegre. És un cas, és un cas que sembla molt a Mollà, eh? quan va arribar Mollà va arribar i, i també tot el món pensava no està mal tirat sí, Paco, no sí, està sí, mal tirat sí, sí no està mal tirat sí, sí, sí. és un porter que li, dona, que, que li donaria la competència a, no me'n recordes ara mateix qui estava però, però eh, en aquella final... època venien dos o tres porters cada any Paco. Uh sí, bueno, exacte, per això no me'n recordes o <laughs> sigui, i, pues crec que i... Mollà arrencar en César jo crec que no, acaba César, César. després ¿no? Yo creo que Moya a mitad, Yo creo que Moya en el mercado de Sí, está César... Uy, no me recuerde Diría que fue memoria, pero creo que Moya ve en el estiu, el de Unai y que ahí ya estaba César, estaba Renan Brito y que ah, Guaita se la del al recre aquella temporada. si no recordo malament. Seria bueno, pues és, és el, va, venir, va vindre la mateixa situació, o sigui, pensant que era un, xup, un porter de futur, que podia fer coses, eh, al costat d'un... O sigui, créixer en la porteria del València i des del principi... I a més la mm. sensació que donava de, de, quan, quan el veies era jo vull que la pare per aplaudir-le, no? però és que no sí. l'esperava, no? O és una miqueta semblant d'això. Li, li ha costat uns anys, però mira, ara sí que s'ha fet un, un lloc en el en l'Atlètic de Madrid. Jo crec que era un bon partit, que li va pes, un bon partit, un bon porter, que li va pesar la pressió de Mestalla o la pressió del València i que, efectivament, després, a més, quan eh, va encadenar, crec, no sé si la segona temporada una racha buena de, partidos se va a lesionar también Y ya entra Chuan César, Y yo creo que acaba ya Chuan César, y es se cuenta, cuenta mucho el primer partido, ¿no? El, día del Deportivo de La Coruña... el día del Deportivo de La Coruña no es un buen partido de Joel, pero en general no es un buen partido del equipo en general. y, a él se le acusa en cierta comilla, en ciertas comillas del primer gol eh, que le entra por el palo por el palo largo que él está cubriendo demasiado ese palo corto y sí que se le acusa directamente de, de, que el Valencia comience perdiendo el partido pero yo es lo que continúo con lo que he dicho creo que la afición en ningún momento eh, tiene ganas de no, que... No, al, revés, jo crec que té ganes de, de, de, de, de, de donar-li a l'E de que el xicón se sentisca protegit i que estiga tranquil en la porteria, però és el que pel que siga, ahir també a Balons Airís torna a no, a no deixar una, una sensació de seguretat. Jo, jo, jo, jo apostaria per ell. En la Lliga, jo eh? en la Lliga, en la Copa. Eh? Sí. Ah, bueno, jo no ho tinc tan clar a hores d'ara. 12 i mitja, pausa obligatòria i tornem de seguida per a llegir els vostres missatges. JR Valle, tu concesionario SEAT, abre en la pista de silla, en Avenida País Valenciano 2 de Sedaví. JR Valle, tu concesionario SEAT en Valencia y Sedaví. Hola, sóc Ximo Rovira i ja saps, cada dia, a partir de les 12 i mitja, quedem per a compartir l'actualitat més pròxima, les històries més sorprenents, emotives, properes, els convidats i protagonistes més rellevants tot el que ens interessa als valencians en València Abierta. Vos espere. València Abierta, el magazín de la 97.7 ràdio de dilluns a divendres de 12 i mitja a 2 de la vesprada amb Ximo Rovira. Allò que passa és el que escoltes. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Facebook. y 32 estén preguntando por qué el equipo se desconecta en Copa, qué le pasa al equipo en la Copa y siempre ejemplo <laughs> el samis de Che Noche comen tirant eh, humor al asunto y diuen és que som republicans i desconnectem cada volta que escoltem Copa del Rei. Ell Pujadas diu intenten fer ràpida la feina que per a que s'obliden, però s'obliden que l'eliminatòria són 180 minuts. Es relaxen i es toca patir. València Coinut diu falta d'intensitat al ser les primeres eliminatòries, però si passem estic convençut que a partir de quals anirà a pelotes. Home, és que en quals ja espera el Sevilla, era normal. Mm. Que avui el Sevilla ha guanyat un dos en Granada i no, normal és que t'enfrontis contra el Sevilla. Àlex diu, no passa nada, fundamental és la Liga, la Copa no te da millones, Manolo, contra el Celta i ja me fica la seva animació, d'això ja parlarem demà mm, més Juan e. Corté diu, podeu dir alguna sobre Zuculini diuen que és molt bo i què fan uno que no contan ell que jo no sé dir que és molt bo jo respecte totes les opinions També a el que me, me diuen és que Zuculini no dona el nivell en els entrenaments i per això no no lo contan ni, ni més ni menys Katia Vera... Yo estoy con la chica, ¿eh? Yo creo que es bueno. ¿Tú crees que es bo? Sí. Jo no dic que no siga bo, jo dic que en els entrenaments no dona el nivell que són dos coses una, diferents. Una eh? persona cuando le ponen un muro delante difícil de saltar... Això també. Però també mira una cosa, eh? eh Zuculín és el primer canvi de número en el centre del camp en el segon partit de Lliga i passa de ser el primer canvi en el centre del camp a desaparèixer. Sí, sí, algo, algo raro. D'entrada se li dona una Algo passa ahí. Mm -hmm. Cati Bavera diu, falta intensitat, jugar com en contra el Madrid. Xavi Simón, és qüestió de motivació. Eh, metijoso dio el equipo solo vence a los oponentes vía intensidad y pegada, no vía creación de juego, mucho que mejorar. Este debate me parece dolente. Eh, mes a por ejemplo, Jesús López dio motivación, colocación y Nuno no se aclara con el sistema. Parejo, ayer muy perdido. José Carlos Izquierdo, totalmente de acuerdo. La prueba de, de lo de Parejo es que los delanteros <clears throat> no marcan. Salvador Diu El problema no son los siete cambios, es la actitud y la calidad de los que entran. El Atlético de Madrid hizo los siete cambios ayer y ganó 2-0 al Real Madrid. Alfonso Aguilera, de diu que de Piatis interior? es extrem. Interior es el que juega per dins. Ell ho fa per fora. A la mateix els jugadors de banda els diuen interiors. Abans l'interior, en efecte, era el que jugava per dins. Ara l'interior és el futbolista del centre del camp que, que queda pegat a banda no tinc jo la culpa. Eh, eh, és que se diu així. No, sí, eh? tens tu la culpa. <laughs> si no, no hauries de fumar. Ona <laughs> Fregassent diu que això està que no arriba les rebaixes. Marc Ferrus diu no fa massa rotacions. Al centre del camp va de funcionar sempre les tres al mig serien Fuego, Enzo i André. Parejo no està bé. Fabián diu eh, massa rotacions i falta de motivació dels jugadors. Diu ah, una abraçada des de un poble on ara estan buscant els terroristes del Charlie Hebdo, que és, és que és de Goyens des de, des de França, i estan eh, ahí pues, lògicament jo sabem malauradament, desgraciadament amb tot el que ha donat de si pues, això ha tentat que es cobra la vida de eh, molts dibuixants i periodistes la cap i a la fi que fan eh, l'humor és una manera de contar també les coses en una revista d'humor gràfic com és Charlie Hebdo en, en França Eh, Pella Valencianista al Facebook diu Este equip és molt jove i guanya i, i muchos partidos seguidos darles tiempo, estoy bien de cara al año que viene en Champions Bolete diu Eh, que, eh, que es fa una copa, qui es fa una copa de més i s'emborratja i els torrons massa torrons el dia 6, ja sabeu, la panxa plena, relaxació. Marc Ferus i l'Avança de guanyar a Cornellà són prou superiors i no hi ha excuses. Qui estiga a, eh, al 11 donant-ho tot sempre. Manuel D'Amigo diu, jo lo siento mucho, però quan juega yo no me da seguridad. Me cago vivo cada vez que sale a por el balón i eh, més eh, bueno, això és el que diuen bàsicament eh, eh En Alves quan is, ah, per el valor tampoc <laughs> està molt ha millorat, ha millorat. Alves ha millorat prou en aquesta faceta que al principi era un desastre Exacte. les com siguen, sí, sí. i ara és un porter que no dona la inseguretat que donava en un ah, principi sí, sí, sí. Eh, Diego Alves eh, parlàvem de de l'equip eh, en la Copa parlem de l'equip de la Lliga Partit el dissabte en Vigo. Me dona por el Celta perquè du molts partits perdent, molts d'ells sense mereixer <laughs> Però més enllà d'això, el València sembla, senyors, i per això ho planteja des de l'inici, i ara voleu on vull anar, que aquest sistema de tres centrals i dos carrilers, definitivament, és el sistema en el que Nuno pensa que ha trobat l'equilibri de l'equip. Sí, i, i probablement jo, és el i perdona, Pablo, i, i, i ara afegeixes tu, jo pensava que anava a anar barrejant sistemes Como ha, ha en las últimas semanas Pero ya después del tema de l'Eibar, ya ves y ahí en Copa una altra volta, ja veig que per es un sistema que més equilibri piensa que le dona el de tres centrales dos carriles, un tío per davant, cuatro de mis de campo y dos davant. Yo creo que probablemente es el, equipo que, que mejor le sienta, o sea, el, esquema que mejor le sienta al equipo en Eibar, eh, antes del partido se hizo oficial que esa iba a ser la, la alineación titular y todos en cierta nos quedamos pensando cómo jugará el equipo, cómo reaccionará. Eh, hubo tramos en los que sí que en Ipurúa el equipo funcionó, otros en los que le faltaba algo, pero el día del Madrid creo que fue la guinda del pastel y al final el equipo se dio cuenta de que es donde sufre menos en defensa. Al final el ataque ya llegará. Creo que es la filosofía de Nuno. Al llegar ya hizo especial hincapié de que el equilibrio lo quiere encontrar a partir de una buena defensa. Y, y con este 3-5-2 se sufre menos en defensa y en ataque se están generando más o menos las mismas ocasiones. Por lo tanto, le, sienta bastante bien al equipo. Yo eh, eh, el que pense és que mm, a vegades no entén molt bé els entrenadors, vull dir. <laughs> I, i el que vas dir és que... Jo tenia, jo tenia un bon amic que deia són els més sabuts i els més cabuts. I, <laughs> i la veritat és que... veure, eh, jo estic convençut que si este... És més, jo vaig reclamar no fa molt de temps que Negreu i Alcácer tenien que jugar junts i, i és lo que... perquè eren els dos millors davantes que tenia l'equip i és un poc el que ha anat no. Però posant-me en el que va passar a Vigo o el que té que passar a Vigo, si tu ara mateix no tens a Gallà i no tens a Piatti pues a lo millor no tens per què repetir el mateix sistema posant jugadors que no són el seu lloc on lo tens que posar perquè estàveu parlant que segurament Rodrigo serà el que ocupe aquesta banda, si s'eixina el que vull dir és que mm, cada partit té unes circumstàncies i en un model quan és tot clar, pues, evidentment és que anar mm. al teu sistema, però renunciar un poquet, que millor no renuncia i després fa un altre, o sea, fa, fa ese canvi el, el, el, en el partit de Vigo però, mm, a veure, eh, si no tens les, les peces per jugar d'una manera, no passa res en jugar una altra. El València ha fet bon partit en el 4-3-3. Anaret, eh, eh si més lluny, contra l'Eti de Madrid. Per exemple? I, perquè en aquest moment era el sistema que s'acoplava més als jugadors o al moment de forma dels jugadors Entonces, mm, esa, esa obsessió per els sistemes, quan a més tens varietats de jugadors... És que jo crec, i perdona que te contradiga, que és que no precisament el que no té obsessió en els sistemes. No m'ho ha dit des del primer dia, bueno, eh, des, des del primer dia, tenint clara la nostra idea de futbol, per a mi el dibuix en el camp és secundari. Pues, pues si fa això, si, si el diumenge, o, el, si el partit contra el Celta eh, fa això, eh, mm, mm, estarà anant al meu terreny, vull dir, que és el que ha fet fins ara. Pero, por lo que estoy diciendo, y per lo que està dient l'entrenador ahir y per lo que ha dicho Rodrigo avui sembla que ese sistema de 3-5-2 ya es inamovible Y eso es en contra lo que yo digo, que no de acuerdo. que no te per inamovible Y si Nuno, efectivamente, la seva filosofía es Sisa, eh, seré un partidario de Nuno perquè n'hi ha moments i moments per jugar d'una manera de moment ha jugat en tres sistemes diferents en el 4-3-3, en el 3-5-2 i en el 4-4-2 per eh, això m'ha cridat l'atenció i sa declaració d'ahir i sa declaració de Guidi de Rodrigo Paco, bueno, Pablo su, su, sí, tampoc, també suposa que està que ell, que ell ha estat buscant el sistema que millor se li adaptava als jugadors que tenia, no? Uh mhm. -huh. I probablement l'ha trobat, perquè, perquè sí que és cert que el, tant el partit de l'Eibar com el partit del Madrid... No oblidem, perdona que detalle, Paco, que és també un entrenador que està recent aplegat al futbol d'èlit i que ell també sí, va deprenent sobre la marxa clar, clar, per això sí, ell no ha deixat de buscar sistemes a, amb els jugadors que té i en un, I el, en un principi el, semblava que era un 4-4-2 amb el doble 8 aquell en pretemporada, després se caigui la idea del doble 8 perquè no li agradava va descobrir a Javi Fuego i optar per un 4-3-3 després en un moment donat se cau parejo i opta per el 4-4-2 per intentar aprofitar eh, fuego con, amb eh, André Gómez i ara que torna a tindre jugadors va descobrir Neibar el, el 3-5-2 probablement per a un partit molt determinat com era eixe, però ha vist que el sistema per lo que siga el, li dona l'equilibri que hi pensa que li fa falta al seu equip tenint en compte que l'equip continua sent amb tots aquests canvis de sistema un dels equips menys golejats de la primera divisió, eh? I això el també segon és, equip. El segon el equip. Segon, el segon menys golejat, efectivament. El, el Barcelona porta 8 gols en contra i el València porta 14. Correcte. El, I el següent ja porta 15, 16, etc. Jo crec que la, el, si ell continua en, es, en este sistema quan, quan arriba al Madrid és perquè té a Enzo Pérez, no? I Enzo Pérez sí que li dona darrere una, una seguretat, una, una mm, fortalesa defensiva Mm, que això eh, canvia completament la, la, la concepció del futbol no? o sigui, el València eh, ha rebut en els dos últims partits un gol i ha jugat contra el Real Madrid i contra l'Eibar que és un equip que, que fa gols perquè en la seva casa fa gols i és un equip que, te, que se baralla i que, i que lluita per tots els balons i que te planteja molts problemes ha rebut un gol i ha sigut de penalti I, i, exacte, discutit i, de penalti. i, penalti, i penalti discutit vale? no parlarem més d'això és a dir, mm, lo important i això és sí que jo estic molt d'acord, perquè és que no cal més, més que mirar al Madrid o mirar al Barcelona o mirar l'Eti de Madrid, que són els equips, els tres aspirants al títol, en aquests moments per a tota la premsa, els equips, estos equips estan construïts des de la defensa. O sigui tenen molts bons delanters, però jo crec que el València també, i probablement el té millor, el té millor que l'Atleti de Madrid, però sobretot estan construïts des de darrere, des de darrere, i després ja vindran, perquè al final el futbol modern és això, excepte este Barça de Guardiola que tenia tanta possessió que no donava opció als altres ara el, el Barça de Luis Enrique bueno, tampoc és el Barça de Guardiola, òbviament mm-hmm. però juga, juga molt més des de, des de darrere o sigui, mm-hmm. si des de darrere té una bona defensa i seria la cosa li funciona i porta 8 gols en contra eh? o mm-hmm. sigui, Sí, jo, jo, jo crec que, evidentment, eh, eh, jo el que, lo que mm, dia quan no entenc és que eh, jo crec que el sistema IS és e el que millor s'ajusta a, a, a lo que hem vist en els últims partits, però que si no tens les peces per a, per a fer aquest sistema, t'han anat altres sistemes ja esta mateixa temporada i no tens per què encabotar-te. Entonces, no saben el que farà a Vigo, però, però bueno, que, que jo crec que, que el València té opcions per a per a fer coses, perquè a més eh, eh, estàs parlant tu d'Enzo de, de, de Enzo, -huh. Mhm. i curiosament jo aquestes Nadals m'he trobat en un, en un secretari tècnic d'un equip de, de, de, espanyol i, bueno, i, i, le pregun i ja s'havia anunciat lo de, lo de lo Enzo i le vas preguntar bueno, eh, i de què juga? me dia que juga per fora O sea, que ahí él posaría perfora, que se sí. partido al perfora. De no, no, no en el joc de Javi Fuego, pero en el partido del Madrid va a hacer un partidazo en el joc de Javi Fuego. Tremendo, a ver ¿Sabes lo que te voy a decir? Llegó en el Mundial de Brasil, Efectivamente, precisamente jugando interior. Exactamente. Eh, pero con, con esto Pérez eh, siempre está la duda de que es un buen 6, bueno, ha jugado poco de 6 en su carrera, ha jugado bastante poco, es un magnífico 8, Él eh, él me, posaba el el que que año pasado en Benfica cuando el posen al Mitch. fracassa totalment i quan el trauen a la dreta eh, és quan Enzo Pérez que se converteix en un de les peces fonamentals de ser Benfica que ho perd tot però que arriba a tots els finals correcte, bueno, pues eh, i si Enzo Pérez pot jugar en un moment a una mala pot jugar a la dreta, com estem dient però no pot jugar a l'esquerra per què dic això? perquè és el següent, el següent tema que anem a plantejar després de posa per la positat si el València vol mantenir el sistema de tres centrals i dos carrilers a hores d'ara li falta carriler per l'esquerra per a jugar en Vigo pausa i tornem de seguida i afrontem aquest tema ¿Carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante. Un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En Talleres Taxco, Polígono Vara de frente a ITV, con la garantía de Gasmoción. Más información en taxco.es. Expertos, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Hola, sóc Ximo Rovira i ja saps, cada dia, a partir de les 12 i mitja, quedem per a compartir l'actualitat més pròxima les històries més sorprenents, emotives, properes, els convidats i protagonistes més rellevants. Tot el que ens interessa als valencians en València Abierta. Vos espere. València Abierta, el magazín de la 97.7 ràdio, de dilluns a divendres, de 12 i mitja a 2 de la vesprada, amb Ximo Rovira. Allò que passa és el que escoltes. Tijeras Kirie, el mejor corte del mercado con Levante, el mercantil valenciano. Una colección de cuatro tijeras para diferentes usos como cortar aves, pelar marisco, picar hierbas aromáticas. El sábado 10 de enero, las tijeras Kirie clásicas de cocina por solo 3,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Kirie, el corte más perfecto. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 12 i 46 en el tram final de la tertúlia avui dijous i la pregunta que tenim a hores d'ara eh, i que anem a plantejar o el dubte que anem a plantejar si el València vol mantenir el sistema de tres centrals i dos carrilers té un problema en l'esquerra per què? perquè no està gallà Cartolina groga per obra i gràcia del quart àrbitre el passat diumenge en Mestalla i eh, y, eh? y, del comité lo, es, eh, es, tremendo, es tremendo. <laughs> Eh, no està tampoc eh, Orban, que ja actua en la posició de central i que si més no és més lateral fixe o un lateral més anclat que no un carriler com poguera ser Gallà. Tampoc està Piatti per lesió. Senyors, n'hi ha un problema en l'esquerra. Bueno, pues no podem posar a feu, no, i no podem posar a feu. Feu no? en la Copa d'Àfrica, cavaller. Per això, per això. Per això ho dic. Però podria jugar i Gil, no? per exemple. Mm, sí, no? Jo, Carles Gil, és que me costa molt vore lo en un costat i més en tasques defensives. Pues Rodrigo, igual, no? Me costa més encara veure-lo. <laughs> no, Carles, Fila, Carles Gil, a més, este més fora que dins, no? Me pareix a mi. O per lo que he llegit, Sí, estaven parlant no, d'una possible sessió. Eh, ahir ja, ahir ja contàvem en Esports 97 el partit que l'Aston Villa vol el jugador que el València li diu que no, que vol comptar amb ell i que fins i tot eh, el vol renovar, però de moment l'oferta de renovació no plega, i això és un problema, lògicament. Però, bueno, eh, eh, eh estiguen més fora que dins, de moment està en la plantilla, eh, amb el qual podries utilitzar, Paco, una mala. Sí, sí, clar, no, no, evidentment. Però... No, per això dia jo abans que millor, eh, per este partit és millor canviar el sistema i jugar en Norman en lateral esquerre, en Mustafi i Otamendi i Barragán a la dreta i, i tornar a, al sistema del 4-3-3 o, bueno, o el, el 4-4-2, no ho sé. Uh mhm. -huh. porque si es una, si un problemón eh, eh, no trobar un jugador que te a esa banda esquerra en el, en el, en el, en el, 3-5-2 que estén parlant pues a lo mejor la solución no es no gastar ese sistema, ¿no? No sé. Yo creo que el 4-4-2 que hablábamos cuando llegó Enzo de Javi Fuego, el que cierra Enzo Parejo y de interiores y André Gómez un poco con más libertad detrás de los puntas de, de Negredo y Alcácer puede ser otra opción. Incluso, yo recuerdo, sería algo descabellado, ¿no? Pero recuerdo que, que en Racing, Rodrigo de Paul jugaba en la izquierda, más como extremo Sí, però recorda que en mateix no va dir no veig a Rodrigo de posar una banda perquè jo a la gent de banda li exigís més treball mm. i encara li queda... Ell vol, ell, ell treballa, però encara li queda per arribar al nivell que... I, i n'hi ha altra, un altre debat, no, Manolo? També, a veure, dels quatre del mig del camp, uh mhm. -huh. dels quatre dels tres, o sigui, dels quatre que n'hi ha... Qui la meva aposta és que o el partit de Vigo o el de Cornellà, Parejo descansa. Bueno, ja veurem per com estic veient que està començant a rotar algunes peces Nuno tinc que ser impressió, però és una aposta personal eh? tampoc tinc eh, un fet tangible per a dir no, mira, va rotar per això, això i això però mirant com ve ara mateix eh, manejant les peces me dona l'impressió de que perquè Barragán en l'esquerra i Enzo a la dreta en es, en Barragán en l'esquerra i Enzo a la dreta jo és per posar ja damunt la taula pues, <laughs> si Home, podem, podem, poder posar a Joao Pereira, no?, en l'esquerra. Eh, va, ser com, va ser complicat ni en l'esquerra ni en la dreta, eh, Joao Pereira. De qualsevol manera, a una mala, a una mala, vull dir, si el que vols és eh, equilibrar per la part defensiva l'equip, tens una solució que no hem caigut ningú de, de tots, que és que jugue Bezo de central... Que no s'ha el partit. I a l'esquerra... <laughs> això també. I a l'esquerra ficarà Orban. El problema és que Orban jo el veig més com un lateral que com un carriler. Mm. Sí, sí, sí. Además es un defensa que, que en esa línea de tres es la que, la que le sentó bien, la que en Tigre funcionó. Eh, pero como lateral de toda la banda con recorrido, llegar a, enfrentarte con el lateral en uno contra uno y tratar bueno, de deportarle... Sí, sí, el pues lateral, tú estás hablando de, hecho en cuatro de darrere, ¿no? En Orban de lateral. Es que... No, no, yo, yo, eh, Ah, no, de claro, escuchar... Ah, vale, de carrilero. de entraría... En... de central y Orban... Claro, carrilero si se tiene que enfrentar a Orban en uno contra uno, contra un lateral. Además, jugará Johnny Castro casi con total seguridad en, esa posición. Johnny Castro es un, lateral Espérate, espérate porque he dicho esta muy raras raras. sí, O sea que en, en, Vigo, en Vigo están muy en B eh? Hombre, también que no, no, no están las cosas les que cambiar, que porque de una racheta. Pero comenzar en y y no sé qué pasa hasta ahí también. Comenzó muy bien, de hecho, ganaron en el Camp Nou y a partir de... A partir de esa victoria, a partir de victoria, y i, i juga bé al futbol, eh? A mi m'ha agradat el, el futbol de, del Celta, el que que jo no sé què ha passat, però a partir d'aquesta victòria aquest equip s'ha desunflat i fins i tot, que és una de les coses que a mi me dona por, i aquestes coses de València moltes voltes diem... Eh, L'equip aspirina. L'equip aspirina, eh? fet, Es que du moltes jornades perdent i algunes d'elles se mereixer-ho. Per això, oh, <laughs> oh, cuidado, eh? Yo de hecho recuerdo, sí. no sé si recuerdo, el, el partido... Eh, posterior al Barcelona o, dos después del Barcelona, creo que fue contra el Granada y Caparrós, que le sirvió para sacar puntos al Granada y Caparrós. Y ese partido fue un acoso y derribo del Celta. Y el Granada le sacó el partido y el del Sevilla del otro día. O sea, el Sevilla del otro día se, trova la virtud. de hecho, propio, el propio pareja lo reconoce después del partido. Uh -huh. que Pero això va ser culpa d'Unai, ¿eh? eh, Paco? No penses tu que... <laughs> No seré jo no. qui pronuncia aquest nom fins a que no arriben els quarts de final de la taula, Copa. Damunt està taula. No, és que després eh, m'acusen del tema i tal i a la fi se... eh, eh, tots els convidats que venen tant a la tele com a la ràdio... No, jo espero acabar en un somriure. Però, però pronunciem... Te veig en ansietat. Te veig en ansietat. Estic Te fa falta i ese quart de final, no? De Copa. Sí, sí, sí. sí, sí és possible. Unai, un uno, un Unai seria la junta dels dos. y sería el sería Y entonces ya tenemos seis de sungles ya sí, <laughs> pero, un, cigarro. <laughs> No, pero ese enfrentamiento contra el Sevilla de Unai mm. es el máximo aliciente y a ver a qué aficionado le dices que tire la copa si le toca enfrentarse a Sevilla. Hombre, lobo, es que en Vía no estará De que está Copa África Ya se sabe si se echó a primer así o... Sí, sí, sí. sí el calendario? a sí, sí, sí. de seguida. Primer Berxú eh, en Sevilla. Eh, yo creo que, primero en Sevilla. Creo que primero es en Sevilla. Bueno, anem primero ni que ni hay que pasar la eliminatoria. Ahí, anava jo. Ah, ja que pasar contra el español, en efecto. Però, pero és el dia 20 o 21 ja, eh? Sí, sí, sí, sí, no, sí, sí, sí. sí, febrer sí, sí. Correcte. Eh, eh, vos, vos preguntava el tema, eh, tindreu alguna solució o aplicaríeu una, una solució d'entrada per a mantindre el sistema de tres centrals? És a dir, aquí posaríeu en l'esquerra? Sí. Jo si tinguera que fer eh, en aquest sistema, posaria uh -huh. Rodrigo. Tu posaries a Rodrigo? Sí. Jo apostaria... A mi me, do, me dona, perdona, que per lo poc que uno, li va per el cap aquesta idea. El problema és que eh, si tu poses a Rodrigo en aquesta banda, ja saps que defensivament va tindre que menjar-se els marrons sorban. i com li facin un 2 contra 1 va tindre poca ajuda. Sí. Però... Tindràs moltíssima profunditat, evident, Pero, pero es que en he no una altra solución defensiva tampoco, vull dir, si yo a Rodrigo. Tú, Rodrigo. Yo voy por ahí también, eh, o Rodrigo primera opción y segunda, a pesar de que, de que como bien has dicho Manolo, eh, Nuno ya dijo que no le convence, Rodrigo de Paul podría ser la segunda opción. Pago. Jo és que no crec que jugue en 3-5-2, sincerament. O sigui, si, tu creus que va valer el sistema en, en Vigo? Sí, jo crec que entre un equip com el Celta, a més, que, juga, que, que, que té un bon tracte del valor, que, que n'hi ha que pressionar d'una altra manera, jo crec que jugarà, jugarà en 4 darrere i jugarà en 3. El que passa és que sí que és possible que, jugarà, que juguen 3 que no jugue parejo, o sea, que juguen tres jugadors de brega, de, de, de disputar el baló... De... A mi me dona que el partit de Vigo, jo diria que jo diria, un dels dos el per parejo, i a mi me dona que en el partit de Vigo... Descansa. És el, el que té tots els números. ¿eh? es, eh, és Fuego Enzo André. Sí, sí, i el de l'Espanyol té més pinta perquè l'Espanyol n'hi haurà que treure el valor jugat i mantindre processió... Perfecte. Coses. Pues manejar. En esa, en esa... Vigo, Vigo n'hi ha que mossegar, eh? I mm. mossegar un equip que, que té bon tracte per al baló, que juga bé, que, que busca molts es, els espais, i això en un 3-5-2 o estàs molt ben col·locat o, bueno, és molt complicat, eh? O sigui, no és, jo, jo el veig, veig més un 4-4-2 o un 4-3-3, però vamos, 4-4-2 mm. fins i tot, per no variar tant i deixar els dos davanters a dalt. Eh? Pues yo creo que si, si descansa Parejo, podemos volver a ver el 4-3-3 con Javi Fuego sosteniendo Enzo Pérez André, <coughs> Rodrigo una banda, Negredo y Alcácer. Negredo y Alcácer. <laughs> Pues, bueno, pues sería lo que molta gent parlaba de que... El famoso trident. Eh, el que, el que el Barça y te Bueno, el Madrid... Sí, bueno, la famosa idea de andes de jugar siempre es mejor Sí, sí. sí. Pues que, bueno... Bueno, que Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo no ha demostrat... I ha anat un poquet el... O dar descanso a Negredo, que fue titular eh, tanto con tal Madrid como con tal Español. Eh, Alcácer en punta, Rodrigo en una banda y Rodrigo de por en la otra. Negre, Negredo necessita minuts, eh? jo crec. És un jugador que, que s'ha passat els 7 o 8 eh, Jo a Negredo vaig vol, li vaig voler aire en el camp alguns gestos de desesperació. Crec pues, que... Pues per a mi el partit és... del Madrid va fer un partidat no, no, espectacular. Extraordinari. Espectacular, el millor. És més, jo, crec, jo crec que és ansietat pròpia, personal, vull dir, no crec que sigui una qüestió de que les crítiques... Al revés, jo crec que este no. tots dient que està fent Es mes que es ya un líder de ese equipo Negredo ya un líder de la Pepe y Ramos... Eh... yo gestos de... Él necesita el gol. Y me da esa impresión me dona esa impresión de que... De que le, está pasando también un poquito al Cáceres, eh? se veu una miqueta desesperada en algunos partidos de Bicho también Pero Paco pero bueno, al final Está, Paco, ja saps eh, com és. Anem a que tancar amb los goles eh, gols de Ferto ahí del partido de Copa contra el Español Y sí que Donem les gràcies eh, les nostres eh, contesturis en el dia d'avui. Juanjo Romero, gràcies. A tu. Pablo Leiva, gràcies. Hasta otra. Paco, gràcies. Gràcies a tu, Manolo. 12 i 57. Només vaig a saludar a José, que està escoltant la remissió. La remissió, les 5 sí. i mitja. Eh? Perfecte. Eh? Sí, pues, parlar a treballar? Saludats. Alguns diuen que no existeixen, ni nosaltres ni els de la remissió. Existim. 12 i 56, senyors, ho deixem així. Eh, recordar 5 i mitja la remissió, el podcast en quan se puga pròxim visites en el Sport, demà dos y mitja a Levante Televisión y de el 7 el Super Murciélago i per la nit 11 i mitja Esports 97 nit amb els amics de Ferto Peixot o us deixem amb els gols d'ahir de la Copa acaba Esports 97 comença la nit gràcies, adeu i fins demà Rubén Bezo. esta es la conexión portuguesa, pero yo Cancelo. Se va a Cancelo de Víctor Álvarez. Intenta el de Lucas Vázquez. la entra Cancelo. El balón queda para Gallaga y del área. el rebus Gallaga. ¡Gol, El balón queda prácticamente en la frontal del área. Y allí apareix l'express de Pedreguer, José Luis Gallà, per a fer un retall en dreta, per a fusellar en l'esquerra i enviar-la lluny, molt lluny, lluny, de l'abast del porter Pau, que veu com cau el primer xicharro en Mestalla. Ha marcat el València. Ho ha fet en l'11, José Luis Gallà. València 1, Espanyol 0. La posarà en moviment el València per a que vote un jugador del València la guixa per al Càceres de aguanta la penal penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal, penal penal, penal a favor del València és penal de Pau, eh penal de Pau sobre el Càcer havia pentinat un jugador el València i el defensa que és Álvaro Ahí no estan dormidets Y ahí va Álvaro Negredo. Pero al penal, en el 40 de la segunda par, sin de partido, Liu conta la sintonía de la 97, radio, Valencia un un un Penal a favor del Valencia, En Sport 97 el partido, Fins a la una de la matinada. Alex. 42 minutos de la nit. se per davant el València la eliminatoria. La pilota per la carrera Álvaro Negredo. Negredo contra Pau. Negredo contra Pau. En el 40 y mis de partit. Ahí va la carrera Álvaro Negredo. va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, gol. mềm bội